nebros kai elaphos nebros pote pros ton elaphon eipen pater su kai meis don kai takouteros kunon pefukas kai kerata pros toutois huper fua fereis eis amunen ti pot un huto tutus fobei cacainos gelon eipen Alethe men tauta feis technon hen doida hos e peidan kunos hula autica pros fugen uk oida hopos ek fero ho muthos de loi hoti tus fusei de ilus u de mia ronusi